Verona is ook ons eh, talentvolle ster wat ons vrijdag aan julle gaan voorstel op ons ander program Op die Horizon. Wees seker om dan ook in te skakel om Verona beter te leer ken en haar muziek talent saam met ons te geniet en te waardeer. Dankie vir die inloer, Verona. Verona nou <coughs> nee, skies toch man. uh, <laughs> vandag uh, begin ons met Jody Wayne. Vanaf Bangalore in India het Jody Wayne saam met sy Canadese ouwers in Rhodesia verhuis nadat hy eh, weile in Engeland ook vertoef het. Eers in 1965 trek hy na Durban waar hy die groepie Little Joe and the Travelers begin maar na 18 maanden ontbind die groep en hy gaan aan as The Jody Wayne Scene, wat dan later Guys and Dolls geword het. Hy was in sy eie reg een talentjachter, wat talent is soos Barbara Rye, Gwyneth Ashley Robbins, Neil Herbert en Eh, Stockley Sisters ontdek het. In 1975 speel hy die hoofrol in Joseph and his Techn uh, eh, Amazing Technicolor Dreamcoat en tour dwars oor Suid-Afrika met die productie en speel later by baie van die uh, feeste en anderskouwe oor Suid-Afrika. Jody is die meeste bekend vir Patches en The Wedding Song, maar die liekie wat hy hier vir ons sing vandag uh, is ook ene wat al baie uh, huwelike die openingsdans gevorm het. Jody Wayne sing Together Forever. husband and wife. From this moment forward, I promise to love thee. I promise to love thee Cody Wayne daar op sy beste. Hy maak my sommer lis om weer te gaan trouw, van vooraf. Dat ek hy een van my openingsdans kan gebruik. In 1959 is hy in Canada geboore as Brian Guy Adams en da, uh, eh, dan daarna vir homself het vele titels ingepalm wat insluit likkieskryver, sanger, filantroop, activist, gitaarspeler en ook fotograaf uh, en dan uh, ook vele toekennings verover het met 15 Grammys en 3 Golden Globe Awards ook ingesluid. Die baie talentvolle kunstenaar word ook ingeleef in Hollywood se Walk of Fame in 2011. Canada se Walk of Fame en uh, hulle uitsendings Walk of Fame in 1998 en in 2006 in die Canadian Music Hall of Fame van uh, Juno Toekennings Fraternity. En dan buiten daai het hy die orde van Canada ook uh, eh, in die orde van uh, die Brits Columbia verdien met sy filantropiese werk uh, door sy stichting waardoor hy mense dwars dier die wereld help met hulle opleiding. Het is net een paar en nie eers die helfte van al sy vele prestaties nie. Hy is werkelijk die A.B. de Williers van die kan Canadese muziekwereld. Hier is Brian Adams nou, met een wat my vrou baie like, uh, is Cloud Number 9. Lekker luister. was the look that you wore and that's when I knew a pretty good sign that something was wrong up on cloud number nine. wolke. Lara's Theme is die naam wat gegeef word aan een leidmotief. En een leidmotief is een kort voordierende herhalende muziekfase wat uh, verband hou met een specifieke persoon, plek of idee. Dit is nou verwant aan die muzikale concept van een idee fikse of motto, thema. Het is geskryf vir die rolprint Dr. Chivago van 1965 dier die komponist Maurice Jarre. Kort daarna het die leidmotief die basis van die eh, liekie Somewhere My Love geword en in 1967 verover Somewhere My Love die Grammy toekening vir die beste uitvoering uh, eh, dier die uh, refrein en is genomineer vir Grammy toekening vir Song of the Year dit het net verloor teen Michelle dier John Lennon en Port McCartney, eh, McCartney van die Beatles. MSMD, wat het ook al voorstaan, is die groep. Uh, en hulle doen vir ons die instrumenteel van Lara's Theme. MUZIEK goeie weergawe daarvan, Lara's Theme, dier MSMD. Sien, ons raak klassiek ook hier so. So, uh, ons gee kultuurlesse aan die luisteraars. Anchors Away is die vechlied van die Amerikaanse Vlootakademie en optocht van die Amerikaanse Vloot. Dit is 1906 gecomponeer dier Charles A. Zimmerman. Zimmerman? Is daar nie een klavier ook naar die ouwe noem nie? ek verbeel my so, met die lirieke dier Alfred Hart Miles. Toe hy Anchors Away gecomponeer het, was Zimmer, uh, eh, Zimmerman, was hy een luitenant en sedert 1887 eh, orkestmeester van die Verenigde Staten Naval Academy. The American Military Band speel nou vir ons Anchors Away. saam kan marcheer. Uh, ek onthou, ek was in ongeveer 1971, was ek in die medische korps, uh, sy militaire orkest, en ons het ook daar enig gespeel. My instrument het uh, een van die hoofrolle gespeel in die uitvoering van daar die specifieke liekie. Connie Francis is gebore as Concetta Rosa Maria Franco Nero op 12 december 1938. Sy is Amerikaanse popsanger en toonaangevende vrouwelike sangeres van die laat 1950s en vroeg 1960s. Alhoewel haar kaartsukses in die tweede helfte van 1960 afgeneem het, het Francis top uh, eh, concert aantrekking geblei. Ten spuite van haar uh, eh, verskye ernstige onderbrekings in haar loobaan, ek vermoed of ek dink dit was van alcoholisme en dergelike probleme, is sy steeds actief en uh, as opname en uitvoerende kunstenaar op 83-jarige ouderdom. Connie Francis sing vir ons een Duitse eniekie, Die Liebe is ein zeitsame spiel. Lekke luister. MUZIEK ein seltsames Spiel. Wir wir wir und lieben uns uns seit Jahren. Die Zukunft schien beiden sonnenklar. Was wären zum Standesamt gefahren, bis alles plötzlich so verändert war. Trauerspiel. Connie Francis, baie gewild in daar die dag. Uh, opwindend mooi is die perfecte manier om die muziek van die bekroonde Touch of Class Due te beskryf. Die groep gesticht dier Dion van der Merwe en Ronel Erasmus is sedert 1989 deel van die Zuid-Afrikaanse muziekbedrijf en het oorspronkelijk as backup orkest opgetree vir groot kunstenaars soos Annelie van Rooyen, Manuelik Scorsio en André Swartz. Die loobaan van die muzikale paar is amtelik in die vroege 90 jare bekendgestel met hulle eerste album Ek en my meisie, wat in 1992 gouwe status, eh, dit beteken 25.000 eh, eenhede verkoop, en platinum status, wat beteken 30.000 eenhede verkoop, en in 1994, uh, eh, ja, dit is in 1994 bereik. En sluitend, bamboesbos, stamp die bene, en moenie warrie nie. Roan de Toei het in 2004 2012 by die groep aangesluit nadat Ronel besluit het om op haar solo loopbaan as gospel muzikant te focus. Dit was die begin van splinternieuwe avontuur vir Touch of Class. Tern Lam is een popsanger, liedjeskrijver en actrice van Mzanzi. Mzanzi Uh, die talentvolle Suid-Afrikaanse kunstenaar is wijd bekend vir haar werk in die orkest Blackbird, wat toekennings verover het uh, eh, in sluitend 2 South African Music Awards. Lamb is ook eh, bekend vir een paar films soos Dans, uh, wat in 2017 vrygestel is. Sommige van haar, uh, van u, ken haar uh, miskien, uh, van die band La Vuvuzela. Uh, wat eh, een uh, treffer was net voor die FIFA wereldbeker in 2010. Touch of Class eh, combine met Terran Lamb en hulle sing vir ons daar een van Bonnie Tyler A Total Eclipse of the Heart. MUZIEK coming round. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see that look in your eyes. essence and I dream of something wild. Turn around. Every now and then I get a little bit helpless and I'm lying like a child in your arms. Turn around. hearts of the heart. Once upon a time there was light in my life Now there's only love in the dark Nothing I can see, a total eclipse of the heart of the heart. Terren Lam, nog nie baie lang op die, op die uh, toneel nie, maar rarig toe ek haar die eerste hier uh, eh, gehoor sing het, het ek gedink, watch this space. En ja, she's busy taking it by storm. The Letter is een liekie geskryf dier Wayne Carson, wat in 1967 vir die eerste keer dier die Amerikaanse rockgroep The Boxstops opgeneem is. Die liekie was die eerste uh, en grootste platevrystelling van die groep en het nummer 1 in die Verenigde Koninkryk en uh, Canada bereik. Het was ook die internationale sukses in die uh, en het uh, die top 10 in verskye lande uh, behaal. Die bokstops doen The Letter Give me a ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train Lonely days are gone, I'm a-going home My baby just wrote me a letter how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. The Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby used wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, egg a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter. Valette, dis een van doerrietheid wat ek nog kon onthou en uh, eh, skoon van vergeet het in elke geval en tot ek om per ongeluk weer raak geluister het. Uh, eh, Valette van The Boxstops. Dana Hoener nou is die verhoognaam van Chantel uh, eh, van Lee, geboor te Hasselt op 10 februari 1965. Sy is een Belgische sangeres wat vooral bekend is in Vlaanderen, Suid-Afrika en Nederland. In 1993 het sy baie gewold geword met woordenloos. Tegen die einde van die 90s het sy in ander tale ook beginne sing en tussen 2000 en 2006 was al haar nieuwe albums in ander tale vrygespel. Danaf Hoener sing vandag vir ons Ek hab nog duisend trauma lekker luister. MUZIEK sagen, ich war oft verliebt. Doch erst durch dich würde eine neue Zärtlichkeit in mir geboren, die ich niemals mehr verlieren möchte. Sie tut mir so unheimlich gut, lass mich nie mehr allein. Ich hab noch Tage. vrouwmense stem doen iets aan my diep binneste. Uh, ek verlang na mense wat ek nie ken nie, ek raak verlief op vreemde sikke, dit is rarige prachtige uh, stem en mooi opgevoer, dier Dana Wooner. Queen is een Engelse rockgroep wat in 1970 gestig is in Londen dier die kitaarspeler Brian May, sanger Freddie Mercury en drummer Roger Taylor. Die basspeler Eh, John Deacon het later in 1971 by hulle aangesluit met tientalle treffers in die 1970s, 80s en 90s is Queen een van die meest suksesvolle groepe in die muziekwereld so geskietnis. Queen sing vandag vir ons No One But You. Uh, ek denk jylle ken hom beter as Only The Good Die Young en ek denk dit is, wel, dit word opgevoer sonder Freddie Mercury so ek denk dit is in toewijding aan Freddie Mercury geskryf. Hier gaan ons. A hand above the water An angel reaching for the sky opgedra aan Freddie Mercury. Nou Freddie, uh, Queen sonder Freddie Mercury is soos, soos een huis sonder een moeder, of uh, soos een kroeg sonder een bier. Uh, Queen het gesing Only the Young, uh, of the Good Die Young. Um, Patricia Loos is een bekende Suid-Afrikaanse TV-aanbieder, actrice en sangeres met haar kenmerkende lang blonde haare. Haar eerste album, Don't Tempt Me, is in 1992 uitgereik. Sy is ook uh, uh, bekend vir verskye TV-programme, soos Toyota Top 20, Blonde Ambitie en Supersterre, wat sy aangebied het. Patricia is in Gauteng gebore, waar sy aan die hoerskoel Mondio uh, eh, gematriculeer het. Sy is in mei 2003 met Mark Whitfield getrouw, uh, hulle het een sien, sy is in 19, eh, in 2009 met kanker gediagnoseer. Ek, as ek recht onthou was eh, sy ook een kranige gymnas en het op hoog vlakke daarin deel geneem. Sy sing vandag vir ons met Tango Rain, Patricia Loos. Patricia Loos Patricia Loos, ek hou nogal, ek, ek, ek dink sy is op die, op een comeback op die oomlik, uh, eh, as het klomp nieuw is van haar op die mark, en ek hou nogal baie van, van haar muziek, is, uh, sy is baie talentvol, Patricia Loos. Everywhere is op 28 november 1987 in die Verenigde Staten vrygestel as die vierde solo van die Tango in the Night, waar die Dit hoogtepunt was op nummer 14 op die Billboard Hot 100 en nummer 1 op Adult Contemporary Gefreek en het drie weke lang daar geblei. Everywhere is op 21 maart 1988 in die Verenigde Koninkryk vrygestel en bereik die hoogtepunt van nummer 4. Dit het ook nummer 45 in Australië bereik. Fleetwood Mac sing Everywhere. Mac. Die groep, sy stichter en factuleier, John Phillips, wat in 1935 geboren is, was een bykie ouwer as die meeste van die gemiddelde kunstenaars wat in die middel en laat 1960s as rocksterre opgetreed. Hy was meer in Elvis Presley sy generatie, die product van een chaotische thuislewe met uh, moeilike kinderjare en adolescentie, wat geleid tot een leven van, as een laaflak misdadiger, totdat hy die muziekwereld betreed en met Cass Elliot, uh, eh, geboren op, uh, sy was uh, Ellen Noemi, Noami uh, <laughs> uh, Cohen, op 19 september 1941 en sy is oorlede op uh, 29 juli 1974, ook bekend as Mama Cass, saamgespan het om die groep Mamas en Papas op die been te bring. Hulle muziek was gebouw rondom stralende harmonie, en solide elektrische stichtings. Mamas en papas doen vandag vir ons dedicated to the one I love. Thank you. to the one I love This is dedicated to toegewee aan die een wat ek lief het, aldus die mamas en die papas. Het is so hittete voor vijf uur en dit is beteken dis halfpad en uh, al die gereelde luisteraars weet wat gebeur halfpad, kom ons skree dit allemaal gelijk tydig uit, 1, 2, 3, funny spot, dis nou tyd vir funny spot en vandag het ons weer vir Wackhead Simpson uh, en hy kla oor die dame wat boom bly, wat met haar hoaks koene uh, eh, gereeld lawaai maak en haar kos wat sy kook nie lekker ryk in die gange van die woonstelle en sovoorts. Kom ons hoor, hoe werk hy haar op? Wekheed Simpson. Hallo? Do you know who's speaking? 94.7, Darren Simpson. Our insurance will bend over backwards to save you money on your car insurance. Here we go. Now there's a lady called Diane Pugh. all right? Yes. She works at Interflora. Right. Okay. She lives in this uh, estate, complex estate. Yep. She has this neighbor that lives underneath her. Yes. All right. It's like three floors. Mm-hmm. So this guy lives underneath her, and she's only been there five months. Yes. He complains about everything. Mm. He's most recently complained that um, she walks around the house at three o'clock in the morning. What? goes to the toilet, gets a glass of water, the selfishness of it. Yeah. And I bet uh, she flushes when she goes to the toilet as well. Yeah, Whoa. yeah, yeah. Wakes up everybody. The world. He says that she purposely puts on boots <laughs> at 3 a.m. to walk on the floor to wake him up. I love it. And she drags her furniture around on the top floor at 3 a.m. So he hears it on on which is just below her. Sure, she's a busy girl. Eh? Yeah, yeah. So she's reached a, a point of total frustration now. And that's when I come in. Uh, her uh, lady that works with her, Corin Van Sale, mm. gave me all the skinny on this. Said, all right, look, give her a call as this guy. We don't even know his name. We just winged the whole thing. <laughs> But she bit really quickly. <laughs> she did. <laughs> Here is Diane Pugh and the guy underneath with yet another complaint. You do not put the phone down at all. You stay with me, okay? I will do. Cool. Okay, hold on. Interflora, good day. Hello, I'm looking for Diane. Speaking. I'm calling you from Raffle Range Court. Yes. Where you and I both live. Yeah. You live way above me. Now, look, what were you cooking last night? Last night I made myself a snack wedge. Yeah, what? Yeah. <gasps> what is it that you have with me? Because I see that you have a problem with me. And if you have a problem with me, please contact Cindy or Nona. But I'm getting tired now. Now you're asking me what the hell I'm cooking. Because it smelled disgusting. I don't care if it smells. I wasn't cooking. Well, look, I'm tired of having to put up with the with and the I'm tired horrible of you. smells. Really, I am. Mm. Hi, look, I just want to have a conversation with you. No, I do not want to have a conversation with you. You will go to Lola and you will go to Cindy, but I've had enough of you. I don't cook every night, and that's got nothing to do with you. Look, now you... you must leave me alone. What were you cooking? Because it, it smelled like you were slow roasting a dog's butthole. <laughs> wow slow roasted dog's butthole. Oh my mm. wow. oh my word. I've just I'm sorry. Karen, what's going on? This guy phoned me from underneath yeah. that mummy. First he got a problem with me walking with my shoes. Now he thinks he's got a to permeate with, to ask me, what the hell did you put last night?" Stinks. I can't believe he had the, he has the cheek Finally, finally come awake. How dare you? Mr. Flora, good day. Hello, Diane. What? Uh, sorry? What? what? Okay. What's next? What else are you going to tell me about? I want to know what problem you have with me. Your cooking. It stinks. I don't care. It's disgusting. I really, really don't care if my food stinks. I don't care. Buy incense and then burn the incense. But, or open your front door. Or close your front door. But, close your windows. <laughs> and then you won't smell mine. I was vomiting. Um, uh, uh, I was oh, shame. Whatever. Shame. Yeah. Shame. Yeah, it's that bad. It's that bad. Shame. Well, then buy incense and burn them. Or Ready. Can't you go on a cooking course or something? There's books. Use a book. Oh, your food, when I walk past your flat, absolutely stinks. Like really. What? Like what? <gasps> What is this? Who are you anyway? Really. What? I really don't care. What? what I cook has got to do with no, me. Don't it's got cook. nothing to do with you or anybody else in that building. Watch MasterChef or something and learn some stuff. Well, why should I? <gasps> Just, just don't ever cook again. Oh. I will. No, don't. <laughs> no, I will. Don't. And this time I will cook and I will make you hurl even worse than you did last night. Bloody hell. Last night I went to the pharmacy to get prescription strength air freshener. Yours, yours actually stinks because I don't know what you and your wife cook, really, because it honks. It is terrible. Man, the skunks in the neighborhood were getting high. I can't believe you complain about me walking. You complain if I move my furniture, so I'm a sweep. So maybe I should just keep my flat dirty because this, you, you, you, the main mother, <laughs> nobody must suck with you. I must just keep quiet and I must tiptoe in my flat. Mm. I am so sick and tired. I can't stand you. I really, really can't. Why? Because I hate you. <laughs> Sorry, hold on, Diane. Hello? Sorry, you need what? <laughs> okay, I'll call you back. Okay, bye. Sorry. Diane, that was Fear Factor on the phone, and they're asking me to ask you for some recipes. <gasps> Oh! Darren! <laughs> You had a, a luck. <laughs> really? I'm getting very angry. Oh, my... <laughs> This is unbelievable. I would rather actually smell your toilet than your cooking. Oh, wow. Whatever. You work at the flower place, right? Yes, I do, and that's got nothing to do with you why either. Don't, why don't you take some of those flowers and make potpourri or something? and, and put it in your house to make it smell better? Oh, I do all the time. And that's got nothing to do with you, what I do in my house. Because it smells like poopery, that's what it does. <laughs> Take the one in my house. I really don't care. so, <laughs> By the way, can I just ask you a favour? <gasps> no, really? Are you bored? You're phoning me to talk to me about what the hell I cook. Yeah. It's got to do with you. I am so angry. What do you want? Because I'm going to put this phone down. Oh. So what else? Please tell me. Just please make a list and tell me what else bugs you. wow. <laughs> Oh, this poor woman. How many not believe about my work. And if he comes back, I do not work here. Okay. Give her the phone. Hold on. Hold on. I'm on the phone, please. It's just with me. No, it wasn't. Hello. Hello, Diane. Yes? Guess who? What? Who? It's Wackhead Simpson. <laughs> I'm gonna I'm gonna move you. I'm gonna I love it. you. <laughs> You're wicked. You're you know. Please <laughs> love. Just <laughs> oh my <laughs> I'm so embarrassed. oh, oh you bloody sh- I know. you know what, Jay? Every time I hear you on the radio, every day I think, you know what, Jay? It's never going to happen to me. <gasps> I'm, I'm going to hit you. Love it. I want to give her a round of applause. You go, Diane. You move, that, you move that furniture. You wear heels at 2 a.m. She doesn't take anybody's no, nonsense. Not a thing. Anybody. I love it. Stand up for yourself, man. Mm-hmm. Yes, da, <laughs> yeah. yeah. I don't give another round of applause. You're Waking up the city. This is 94.7 Breakfast Express. Wow en wow. Ek sê elke keer as ek die ou luister, hy gaan nog vir iemand beroerte gee. Ek sê jou, <laughs> kom ons... Uh, stap aan, en nou eh, die volgende een speel ek vir amal wat ek ken, al my vriende en vriendinne, ek stap aan na Dion, uh, wel, uh, volle naam is Marie Dion Warwick, en sy is Amerikaanse sangeres, actrice, tv-vertooning, gasheer, uh, wat een globale ambassadeur van die uh, Verenigde Naties vir die Voedsel- en Landbouworganisatie geword het, en een actrice van die uh, Verenigde Naties. Sy is een van die meest gekeerde vrouwelike vokale stemme van alle tye, met 56 van haar enkelspelers wat die Billboard Hot 100 tussen 1962 en 1998 bereik het. Dion Warwick sing vir amal wat ek ken, That's What Friends Are For. Lekker luister amal. Thank you. good times or for bad times, I'll be your, by your side forevermore. Wanneer jy skouwers hoek, sal ek daar wees vir jou. That's what friends are for. To all the girls I've loved before, is een liedje geskryf dier Hal David, hy die woorde geskryf in Albert Hammond, die magician met muziek, uh, hy die muziek geskryf. Dit is oorspronkelijk opgeneem dier Hammond in 1975 op sy album 99 Miles from L.A., maar is bekend vir 1984 opname dier Julio Iglesias of Julio, soos hulle sê, weet nie hoekom die Spanjaarde eh, vir een jy sê hulle gee. Julio Iglesias en Willie Nelson, wat op Iglesias' album uh, uh, 100, wat, 1100 Bel Air Place verskyn. Liekie was een deurbraak vir die Glaciers in die Engelse taalmark en het hoogte, hoogtepunt bereik op nummer 5 op die Billboard Hot 100 en nummer 1 op die kan Canadese RPM Top Singles. To All the Girls I Loved Before is nummer 1 op die country card en was een van die twee inskrywings op die country card vir Julio Iglesias en Willie Nelson as Dew. Die tweede een was ons uh, eh, Spanish Eyes, wat die hoogtepunt bereik het uh, in die laat 1988. David en Hammond het die liekie in 1975 geskep en dit op 28 april van daarie jaar by die US Copyright Office geregistreer. Na die opname van Bobby Winton, wat op 9 oktober 1980 vrygestel is, is die liekie geregistreer soos gepubliseer in die VSA. Willie Nelson en die hartebreker Julio Iglesias met my persoonlijke slagspreeklikkie en uh, saam met my draale dit op aan To All The Girls I've Loved Before. Hier gaan ons. Thank you. the girls I've loved before Who travel in and out my door I'm glad they came along I dedicate this song To all the girls I've loved before To all the girls I once And may I say I've the best For helping me to grow I owe a lot I know To all the girls I've loved before The winds of change are always blowing And every time I They live within my heart always be a part of all the girls I've loved before. The winds of change are always blowing, every time I try to stay, the the girls we've loved before who traveled in and out our door. We're glad they came along. We dedicate this song to all the girls we've loved before. We're glad they came along. We dedicate this song to all the girls we love. Before. To all the girls I've loved before. uh, eh, who traveled in and out my door. Julle weet wie julle is. Dit was speciaal vir julle. Rod Stewart is een Britse sangerlikkieskrijver wat op 10 januari 1945 in Londen, Engeland gebore is. Bekend vir sy ken kenmerkende rasper stem het Stewart in die 1960s in die Verenigde Koninkryk uh, groepe opgetree. Maggie May het in 1971 uh, sy eerste treffer geword en in 1975 het hy na Amerika verhuis. Stewartse treffers liekies sluit in Tonight is the Night uh, van 1976 en Do You Also Think I'm Sexy 1978. Hy het gedurende die 80er jare een uh, vruchtevolle loopbaan beleef en het een paar treffers in 1990s ook gehad, maar hy het in 2000 weer een sterk terugkomst gemaakt. Hy het die Grammy toekenning vir die beste traditionele popstem van 2004 gewen. Hy sing vandag vir ons, sorry, <laughs> iets my keel gevlieg. Uh, Rod Stewart, hy sing I am sailing. MUZIEK Stewart daar, en ek kan dit nie glo nie, ek is vandag bezig met, wel, die 125ste program van uh, Treffers van Toeka tot nou, so dit is, dit meen, is ten minste 125 weke al, wat ek uitsaai, en die een van Rod Stewart, het ek nog nooit voorheen opgehaad nie, ek het al baie van sy muziek gespeel, maar toe ek die muziek lys opstel, moes ek hierheen specifiek gaan soek, by uit ander bronne, hy was nie in my archiewe gewees nie, So, daar is Rod Stewart, die uh, mannelike uh, Bonnie Tyler, <laughs> noem ek om altyd, en haar natuurlijk die vrouwelike Rod Stewart. Ons stap aan in die tyd ook, André Rieu, hy sê self vir die laaste 20 jaar, is sy persoonlijke leven so verbind met my werk, dat die verhaal van my persoonlijke lewe precies die selfde sal wees as die verhaal van my loobaan, vooral as my vrou Marjorie so nou betrokke was by die begin. My lewe is eenvoudig muziek, muziek is al wat ons doen en het raak nooit vervelig nie. Selfs as een kind was hy gefascineerd dier die wereld van muziek, sy pa was een dirigent en hy was so beindruk met die groot orkeste wat uh, en die wonderlijke klanke wat het gemaakt het met al die boe wat so saam beweeg het van die viole, dit was vir hom fascinerend. Die somber atmosfeer was echter altyd vir hom een raaisel. Die plechtige atmosfeer wat hy, eh, wat jy in die concertsaal met klassieke muziek vind, en hoe die meeste mense intimideer voel daardoor, en hulle weghoud Hy het onderneem om daardie aspek van sy uitvoerings te vermy. Sy orkest bestaan uit jong, enthousiastische muzikante wat elke aand hulle hart en siel uitspeel in die muziek en wanneer hulle uh, in een concert speel, uh, dan uh, wel, sien mens die vrolijkheid. Sy droom is om die klassieke muziek vir amal toegankelijk te maak. André Rieu ons gaan nou luister na die humming choir, uh, eh, wat eindelijk uh, stariger is vir sy John Reis, maar rarig, dit is waar woorde daar, as jylle na André Rieu sy muziek gaan luister, gaan jylle beginne hou van klassieke, of lichte klassieke muziek dan. Uh, André Rieu doen die humming choir van Madame Butterfly. Take My Eyes Off of You is 1967 geliekie geskryf dier Bob Crew en Bob Goodio. Uh, dit is opgeneem as een solo dier Frankie Valli. Die lied is uh, een van sy grootste treffers terwijl hy een gouwe plaat verdien het het uh, en een week lang op nummer 2 op die Billboard Hot 100 uh, geblei het.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 En Diane Lee, sy is gebore uh, februari 1949 en eh, dit lyk of sy nou nog lewe. Peters and Lee, hulle sing vir ons, Don't Stay Away Too Long. wat jylle, van julle wat saam geneurie daar so, as uh, iets vir julle bekend gevoel het of iets bekend geklink het, dink terug, Glennis Lin, ek dink, my hart het een kleine venster, was die liekie wat sy gesing het, op precies daar die melodie, of is dit dan die deentjie. Oelalal, oelala, in L.A. is een liekie van die Britse rockgroep Slade, wat in 1987 vrygestel is as die derde enkelsnit van hulle 14e studio album You Boys Make Big Noise. Die liekie is geskryf dier die hoofsanger Noddy Holder en basgitaarspeler Jim Lee en vervaardig dier John Panther. Ons luister na Slade met Ooh La La in L.A. Oolala en L.A. Deer Sleid. Nou, ek moet bieg, ek het nog nooit voor in die liekie gehoor nie, maar eh, toe ek so in my soeke na muziek eh, of na speellys vir hierdie woensdagse program, toe kom ek per ongeluk op haaiene af en toe dog ek al oh wel, ek like om, kom en sit om in, hy het een lekker beat. Kombra, met die Portugese uitspraak Koibra. Koibra is een stad en municipaliteit in Portugal. Die bevolking tydens die 2011 census was 143.397. Nou, oké, okay, hier kom nou vir julle, uh, uh, wat noem julle dit, uh, eh, geografiese les ook. Sien, ons program is baie uh, breedvoerig en baie weid. Die dorpie of stad dan, bedek in een uh, uh, area van 319,4 vierkante kilometer. Coebra is die centro streek, is die vierde grootste stedelike centrum in die uh, Portugal naast Lisbon, Port en Braga. En dit bestaan uit 19 municipaliteite oor die gebied van 4000 kilometer 336 eh, vierkante kilometer met ongeveer 460.000 mense in die regio de Coimbra. Amalia de Papidade, <laughs> <laughs> Rebordo, hoekom kies ek altyd syke plate? Rodrigues, bekend as Amalia Rodrigues, ok, dit is nou, nou makkeliker. Geboor op 23 juli 1920 en oorlede op 6 oktober 1999, was een Portugese sangeres en actrice. Sy was die Rihanna do Fado, of dan, in Engels, sê hulle the Queen of Fado. Nou, Fado is uh, baie populaire Portugese kitaar muziekstijl. En genoem en uh, dit het groot bijdra, sy het een groot bijdra gelever om Fadu recht oor die hele wereld bekend te maak. Haar jonger sister Celeste was ook een gewilde sangares. Maar nou, Amalia Rodrigues, sy syng vir ons van die dorp wat julle nou alles van weet, Coimbra, Coimbra, Amalia Rodrigues. Thank you. aflição de sonho e tradição. O lento é uma canção e a lua é a faculdade. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer Coimbra do Chopin, ainda capital. O amor em Portugal ainda. Coimbra onde uma vez com lágrimas se fez uma história dessa Inês tão linda. Coimbra das canções tão meiga que nos pões os nossos corações a nu. dos cantores, na fonte dos amores és tu. I found my April dreams in Portugal with you when we discovered romance like I never knew. My head was in the clouds, my heart went crazy too, and será uma lição de sonho e tradição. O lento é uma canção e a lua a faculdade. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer. Coimbra van Amalia Rodrigues. Ek kom achter die specifiek die Portugese en uh, dan ook die Franse wat baie vibrato in hulle sange sit of in hulle singlikies. San Francisco <clears throat> is een psychedelische popgroep geskryf dier John Phillips en gesing dier Scott McKenzie. Die liekie is in mei 1967 vervaardig en vrygestel dier Phillips en Lou Adler, wat die, dit gebruik het om die Monterey International Pop Music Festival, wat in juni van daar jaar gehou is, te bevorder. McKenzie's weergawe van die liekie word gesing nie amtelik die volkslied van die teenkultuurbeweging van die 1960s genoem insluitik, uh, eh, insluitend die machtbeweging hippie, die anti-Vietnam oorlog en die blomme volkslied.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 Ek hoop nie as julle laaste inskakeling nie. Voor ons die laaste twee luister, eers een paar aankondigings. Ons hosting op internet uitsending word gedoen dier die USL se hosting services, Google Wiki, Universal Solution Labs en lees daar hoe veelzijdig en bevoegd hierdie groep mense is. Uh, dankie Wolfie en jou span. Indien jylle enige versoeken wil uitsaai of aankondigings van bijeenkomst of vir die enies wil maak, jylle is baie welkom om my enige tyd te kontak op my cellfoonnummer 072 541 9803 en jy kry wereldwee blootstelling as jy jou product of jou dienste hier op ons stasie adverteer, dalk die program te borg.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 die kunstenaar en dit geld ook natuurlijk indien julle bekendstelling uh, dier uh, onderhoud hier op my program wil bespreek of as julle weet van so'n kunstenaar stuur my die persoonlijke rede hulle is uh, dier en hulle sal op my vrijdag program op die horizon om 2 uur die middag verskyn. Ek los julle nummer die 2 in die rij en vandag sal het eers wees Edward Griek Liberace Piano Concerto No. 1 in B-flat minor opus 23. Wow! En direct daarna 1910 Fruit Camp Company Indian Giver. Was my voorig om die muziek met julle te deel lekker week verder, lekker naweek, tot volgende week woensdag om vier namerig is het ek Ludwig Venter, wat sê, wees soet, loop mooi, was jylle handen en draai jylle maskers, en bye for now. Thank you. you